السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد huu ni ومارا يبيلي يكم رودي مدير ومركز الإخلاص جونجوني الشيخ سعيد علي حسن kwa tuhuma zake na kwa muhadhara wake aliyouita kulluna sunniyun wa kulluna bid'iyun. Tukarudi unwani yake hiyo shar'an wa aqlan, kama ilivyopita katika muhadhara wa kwanza uliofanyika Masjid Mulla. Katika muhadhara wa Aisha, Masjid Aisha, siku ya Jumapili iliyopita tulizungumza baadhi ya nukta alizozitaja kwamba eti ahlusunna pia nao wanafanya bid'a, akaeleza kwamba wao wanafanya bid'a nje ya ibada, lakini ahlusunna wanafanya bid'a fi sulbi ibada, ndani ya ibada. Akataja jambo la kutoa khutab za Aljumaa na khutub za Eidain kwa lugha ya Kiswahili, akataja kwamba hilo jambo hilo ni bid'a na ni haramu, kwa sababu Mtume SAW sallam hutubu kwa lugha nyingine isipokuwa alihutubu kwa lugha ya Kiarabu peke yake. Hiyo ndiyo hoja yake aliyoitoa na kutuhumu khutab za Ijumaa za ahli sunna kwamba zote hazijasihi, na moja kwa moja kama khutba haijasihi moja kwa moja na salatu aljumaa pia haijasihi, kwa sababu katika sharti za kusihi salatu aljumaa ni khutbatani, kuwepo na khutba mbili kwa kama khutba mbili hazijasihi ni kwamba salatul jumaa pia haikusihi. Hii ni kwa kauli yake huyu mudir wa markazi al-Ikhlas. Na bahati mbaya hajatoa dalili yoyote kwa tuhuma hizo za kusema kwamba ni bid'a kutoa khutba kwa lugha ya Kiswahili hajatoa dalili yoyote, la min alsunna la min alquran wala min alsunna wala min kalami alaimma alalam, hajatoa dalili yoyote. Katika muhadhara wa Masjid Aisha nilitaja baadhi ya aqwal za maulamaa kuhusu masala hayo ya kutoa hutba kwa lugha ya Kiswahili au kwa lugha nyingine ambayo sio ya Kiarabu. nikieleza kauli za baadhi ya maulama wa minhum ulama lajnati daima liliftah, wao walisema lam yathbut في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية ونسمع علماء هوا هيدا ثبوت كتك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم حديث نوفاميشا ومن الشرط كتك خطبة الجمعة زي na zitolewe kwa lugha ya حكون hakuna inayosema kwamba lazima hutuba zitolewe kwa lugha ya Kiarabu. Hakuna hadithi hata moja inayoelezea hivyo. Wanasema wa innama kana sallallahu alaihi wasallam yakhtubu bilughati alarabiyya fi aljum'ati wa ghayriha liannaha lughatuhu wa lughatu qaumihi. Mtume sallallahu alaihi alikuwa akihutubu kwa lugha ya Kiarabu katika salatu aljum'a na nyinginezo, yani idaini, kwa sababu ndiyo lugha yake na ndiyo lugha ya jamaa zake. ndio maana kazungumza kwa lugha ya Kiarabu, ndiyo lugha yake na ndiyo lugha ya masahaba. fawadha man yakhtubu fihim wa arshadahum wa dhakkarahum bilughatihim allati yafhamunaha, akapa wadhi akawahutubia masahaba na kuwaelekeza na kuwakumbusha kwa lugha yao wanaoifahamu ambayo ni ya Kiarabu. Thumma qalu lakinnahu arsala ila almuluki wa udhamai alumam kutuban bilughati alarabiyya wa huwa ya'lamu anna lughatahum ghayru alarabiyya wa ya'lamu annahum sayutarjimunaha ila lughatihim liya'rifu ma fiha Mtume alipeleka barua kwa wafalme na wakubwa wa umma, barua kwa lugha za kwa lugha ya Kiarabu, na huku anajua kwamba wao hawajui lugha ya Kiarabu, si lugha yao, lakini Mtume anajua kwamba wao watafanya tarjama kwa lugha yao wanaoijua, ili wajue yaliyo katika barua hizo alizowapelekea Mtume kwa lugha ya Kiarabu. Wao wanafanya tarjama na kuwafanyia kuwaelezea wale wafuasi wao na kaumu zao kwa lugha zao wanazozijua wao. Wakamalizia na kusema waala hadha yajuzu likhatibi ljuma fi lbiladi allati la yarifu ahluha au lsawadu ladamu min sukkaniha allughata alarabiya an yakhtuba billughati alarabiya thumma yutarjimaha ila lughati biladihi liyafhamu ma nasahahum wa dhakkarahum bih fayastafidu min khutbatihi. Kwa hiyo inafaa wakhatibu juma katika nchi ambazo watu wake hawajui lugha ya Kiarabu au wengi katika wao katika wanaoishi pale hawajui lugha ya Kiarabu, jajuzu kwa khatibu kuhutubu kwa lugha ya Kiarabu kisha aifanyie tarjama kwa lugha ya mji wake na nchi yake hiyo, ili wafahamu hayo anawapa nasaha na kuwaonya na wapate faida na khutba yake. Kadhalik walahu an yakhtuba khutbata aljum'a bilughati biladihi maa annaha ghairu arabiyya, pia yajuzu kwa khatibu kukhutubu khutbatul juma kwa lugha ya nchi yake, pamoja na kwamba si lugha ya Kiarabu. yajuzu kuhutubu khatibu kwa lugha ya nchi yake pamoja na kwamba si ya Kiarabu وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة tuliishia kuelezea fatwa hii ya ulama allajna daima ya kwamba inajuzu khatibu kuhutubu kwa lugha ya nchi yake ili watu waifa, wana, wale watu ambao wanaifahamu hawajui lugha ya Kiarabu awahutubie kwa lugha ya nchi yake. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah naye anasema walaalla al-adhhara wal aqrab wal-ilmu 'inda Allah ta'ala an yufassala fil mas'ala kauli ambayo ni adhar zaidi na iko karibu zaidi na ilmu iko kwa Allah mtukufu ni kupambanuliwa katika masala haya fayuqalu in kana mu'dhamu man fil masjid min al aajim alladhina la yafhamuna al lughata al arabiyya fala ba'sa min ilqaiha bighairi al arabiyya al allama ibn baz rahimahullah asema ikiwa wengi walio katika msikiti katika watu ambao sio Waarabu ambao hawafahamu lugha ya Kiarabu sio vibaya kutolewa kutuba hiyo kwa kuwa lugha ya Kiarabu sio vibaya au ilqaiha bil arabia thumma tarjumatuha au kuitoa kwa lugha ya Kiarabu kisha kufanya tarjama lugha hiyo kwa lugha wanaoijua wale wasikilizaji thumma qala وأما إن كان الغالب على الحضور هم ممن يفهمون اللغة العربية ويدركون معانيها في الجملة فالأولى والأظهر الإلقاء على الإبقاء على اللغة العربية وعدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما ikiwa ووينجي waliohudhuria كتك الجمعة نواتون ويفهم لغة lugha na wanajua maana yake kwa ujumla hapa ni aula na adhar kubakisha juma khutba kwa lugha ya Kiarabu na kutokhalifu mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam la siyama وقد كان السلف يخطبون في مساجد يوجد بها أعاجم ولم ينقل أنهم كانوا يترجمون ذلك asema uh, hasa hasa walikuwa salafu saleh wanahutubu katika misikiti ambayo hupatikana katika misikiti hiyo wasiokuwa Waarabu na haikunukuliwa kwamba wao walikuwa wakifanya tarjama kwa lugha hiyo wanaijua hao watu ambao si Waarabu lianna al-izzata kanat lilislam walkathra wasiyada lillughati larabiya sema izza pale utukufu ilikuwa ni katika kwa Uislamu kuonesha utukufu wa Uislamu na wingi ulikuwa wanaojua pale wanajua lugha ya Kiarabu kuliko wengine ambao hawajui. Qala wa amma ma yadullu ala aljawazi inda alhaja fa inna lidhalika aslan fi sharia. Ama hii inayofahamisha kwamba inafaa kukutubu kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu wakati wa haja, hilo lina asli katika sheria la kuhutubu kwa lugha nyingine isiyokuwa ya Kiarabu lina msingi na dalili katika sheria wa huwa qauluhu ta'ala ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum Allah anasema hatukumtumiliza mtume yoyote isipokuwa kwa lugha ya jamaa zake ili yawabainishie wafahamu kila mtume amepelekwa kwa lugha ya jamaa zake kwa hiyo khatibu anatakiwa atoe khutba kwa lugha ambayo watu wanaifahamu, asiseme kwa lugha ya Kiarabu, watu wengi hawatafahamu. Dalili ni hii, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayina lahum. Anaendelea shekh bin Baz rahimahullah na kusema wa min dhalik anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma ghazaw bilad al min Faris wal لما يقاتلوهم لما كانوا يقاتلون هؤلاء حتى يدعوهم إلى الإسلام بوساطة المترجمين masahaba radhiallahu anhum walipokwenda kupigana katika miji ya Wajemi wasiokuwa Waarabu, Mafursi na Marumi, walipigana nao mpaka wakawalingania kwenye Uislamu kwa wasita wenye kufanya tarjama lugha ya Kiarabu, wanafanya tarjama kwa lugha hiyo ya Kirumi na ya Kifursi. Sheikh bin Baz anamalizia e, fatwa yake hii. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah naye anasema الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره لا يفهم الحاضرون غيره قول صحيح katika masala haya ni kwamba yajuzu kwa khatibu waljuma kuhutubu kwa lugha ambayo wenye kuhudhuria hawafahamu lugha nyingine isipokuwa hiyo hafahamu lugha nyingine isipokuwa hiyo, khatibu awahutubie kwa, kwa lugha hiyo wanaoifahamu. faidha kana haulai alqaumu laisu biarab wala yarifuna allughata alarabiya fainnahu yakhtubu bilisanihim ikiwa hawa watu hawa wanaohudhuria katika khutba katika aljuma si Waarabu na hawajui lugha ya Kiarabu, khatibu akhutubu kwa lugha yao, lianna hadha huwa wasilatul bayani lahum, sababu hii ndiyo njia ya kuwabainishia hiyo khutba malengo yake. Walmaqsudu min alkhutba huwa bayanu hududi llahi subhanahu wa ta'ala lilibadi wa wa'dhuhum wa irshaduhum إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم مقصودية ya khutba ni bayana ni kubainisha mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu na kuwapa wadhi na kuwapa irshadat isipokuwa aya za Qur'an lazima zisomwe vile vile kwa lugha ya Kiarabu kisha zifasiriwe kwa lugha ya wale watu wanaofahamu ndio tunavyofanya hivi hivi ndio tunavyofanya anaendelea Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ala annahu yaktubu bilisani alqaumi wa lughatihim qawluhu ta'ala dalili ya kwamba khatibu akhutubu kwa lugha ya jamaa zake wale na lugha yao wanaoifahamu dalili yake ni qawluhu ta'ala wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum fayudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al dalili ile ile aliyotoa Sheikh bin Baz ndiyo ameitoa Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah Allah anasema hatukutumiliza mtume yoyote isipokuwa kwa lugha ya jamaa zake ili yawabainishie qala fabayyana Allah ta'ala anna wasilata albayan inma takunu billisani alladhi yafhamuhu almukhatabun Sheikh Al-Uthaymeen anabainisha nasema Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi kwamba njia ya bayana na kuyawekea wazi inakuwa kwa lugha ile ambayo wenye kuambiwa wanaifahamu walihudhur فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي وكwa hii kwa dalili hii ya khatibu yajuzu kuhutubu kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu illa idha tala aya fa innahu la budda an takuna bilisani alarabi alladhi jaa bihi lquran isipokuwa akisoma aya lazima iwe ni kwa lugha ya Kiarabu ile ile iliyokuja na Qur'an thumma ba'da dhalika yufassiru lihaulai lqaumi bilughatihim kisha baada ya kuisoma aya kama ilivyokuja katika Qur'an kisha awafasiri hawa watu awafasirie kwa lugha yao intaha qawlu au fatwa للشيخ الوثمين رحمه الله هي كتك فتاوى نور على الدرب الحافظ الناوي رحمه الله في المجموع شرح المهذب مجلد وأن صفحة مئة أن أربعين أنا سيما فرع هل يشترط kaunu lkhutbati bilarabiya je ni sharti kuwa khutba iwe ni kwa lugha ya kiarabu qala fihi tariqani asahuhuma wa bihi qata aljumhur yushtaratu liannahu dhikrun mafrudhun kauli ya mwanzo ambayo ni kauli ya jumhur ndiyo sahihi katika kauli hizo mbili na hii ndiyo kauli ya jumhur kwamba ni sharti kuwa khutba kwa lugha ya Kiarabu sababu ni dhikri ya lazima فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام كهما شرطيوا ولغة كيارابو كما في التشهد وتكبيرة الإحرام لازم زيو إذا كيارابو مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فمجا نقول عليه وسلم حديثه صحيح صليني كما من ذنيونني كصالي وكان يخطب بالعربية ثم لكوا كخطوبك لغة كيارابو هيني قولي كوانزا والثاني قول ya pili anasema fihi wajhani hakahuma jama'atun minhum almutawalli ahaduhuma hadha kauli moja njia yao kwanza ni hii iliyopita wathani mustahabun wala yushtaratu ni sunna kuwa khutba kwa lugha ya kiarabu ni sunna na si sharti hiyo lianna almaqsuda alwa'dhu maksudio ni kutoa wadhi wa huwa hasilun bikulli lughati wadhi unapatikana kwa lugha zote wanazofahamu watu qala ashabuna faidha qulna bilishtirat falam yakun fihim man yuhsinu alarabiyya jaza an yaktuba bilisanihi muddat at-taallum alimamu nao alisema qala ashabuna wafuasi wake wa imam shafii Asema tukisema kwamba ni sharti na hakuna katika waliohudhuria anayeweza Kiarabu, basi hapo itajuzu khatibu kuhutubu kwa lugha yake muda wa kuwafundisha walihudhur lugha ya Kiarabu, ahutubu kwa lugha yao muda wa kuwafundisha mpaka wajue lugha ya Kiarabu, ndio hapo sasa atawahutubia kwa lugha ya Kiarabu. Maneno ya limamu Nawawi fil Majmu' sasa huyu huyu aliyesema ni bid'a kauli hiyo kaitoa wapi kaitoa wapi mwana wa chuo ni gani aliyemnukuu akisema kutoa khutba kwa lugha isiyokuwa kiarabu ni bid'a kanukuu kwa nani hadha huwa alqawlu bila ilmu ni kusema bila ilmu na jambo hili la haramu kusema bila ilmu ni haramu يقول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سيما حقيقة أمي ameharamisha Mola فواحش مبو مجاف مبو مكوبة يليو ظهيرنا ليو yaliyojificha na maasiya, madhambi madogo na dhulma, kudhulumu bila haki na kumshirikisha Allah na vitu vingine, muda hajateremsha sultanan hoja yoyote. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, pia Allah ameharamisha kumsemea Allah mambo msiyoyajua. Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasemaje? من أفتى بغير علم فقد وضع نفسه شريكا مع الله عز وجل في تشريع الأحكام unaelewa Sheikh Uthaymeen anasema mwenye kutoa fatwa bila ilmu huyu ameiweka nafsi yake kuwa ni mshirika wa Allah azza wa jalla katika kuweka hukumu amejifanya yeye anashirikiana na Allah katika kuweka hukumu anatoa fatwa bila ilmu kwa hiyo mtu akitoa fatwa anukuu fatawa hiyo au fatwa hiyo kwa mwana wa chuoni, asijitolee tu fatwa maneno matupu. Athbiti larsha thumma nkush, thibitisha kitanda kisha ndio ukipambe. Wewe huja huna kitanda, wakipamba wakipamba vipi sasa? Athbiti larsha thumma nkush, hiyo ilikuwa katika tuhuma zake za kutoa khutba kwa lugha ya Kiswahili au lugha nyingine isiyokuwa lugha ya Kiarabu tumeshafanya raddi kwa fatawa za maulama tumemmaliza kwa hilo swala jingine alilolisema kwamba ni bid'a anasema ahlu sunna na yeye anaelekeza zaidi zaidi ansaru sunna tumeshasema katika muhadhara uliopita kwamba ansaru sunna ni wenzao wazushi wenzao kama wao ansaru sunna tutasema ahlus sunna yeye anasema ahlus sunna katika salatu tarawih pia wanafanya bid'a bid'a gani anasema wanasali raka nane na wanatolea dalili kwa hadithi ya mama Aisha anasema na sisi tunaijua hadithi hiyo tunaijua hadithi hiyo ya rakaa nane hadithi ya mama Aisha ma kana an-nabiy sallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda ashara rakaa anasema sisi pia tunaijua hadithi hiyo lakini kwa nini hamfuati namna ya kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika salatu tarawih kwa nini mwasoma kila siku juzu moja hamfuati vile alivyofanya mtume sallam mtume kafanya nini asema fa innahu kana yaqra surat al-baqara thumma an-nisa thumma ali imran kama warada fi al-hadithi sahih anasema Mtume sallam alikuwa akisoma katika salatu tarawih suratul Baqara kisha suratul Nisa kisha Ali Imran kama ilivyokuja hilo katika hadithi sahihi Mnifahamu eh? kabla sijajibu hadithi hii aliyoitoa kabla sijajibu dalili hii wanasema maulama amma min haythu sihhati salah فإن من يصلي التراويح بآية أو آيتين بعد الفاتحة فصلاته صحيحة مجزئة kwa upande wa kusihi salatu tarawih anayesali salatu tarawih kwa aya moja baada al-Fatiha akasoma aya moja tu akarukuu au aya mbili baada al-Fatiha sala yake ni sahiha na imetosheleza ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قدرا معينا من الآيات يقرأ في صلاة التراويح mtume hajaweka hajaweka kiasi maalumu cha aya ambacho mtu asome katika salatu tarawih hajasema hivyo mtume kwamba salatu tarawih kiasi cha kusoma kwake ni, ni juzi nzima au hajasema ni, ni hizbi moja hajasema hivyo الشيخ الباني رحمه الله كتك رسالات قيام رمضان قال رحمه الله وأما القراءة في صلاة الليل في, قيار في قيام رمضان أو غيره فلم يحد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه بزيادة أو نقص متوم صلى الله عليه وسلم هجاوك مبكى معلوم أمبابو متوها سيوكيوك مبكى هو kwa ziada kwa kuzidisha au kupunguza bal kanat qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam fiha takhtalifu qasran wa tula kusoma kwake mtume sallam katika salatu tarawih ilikuwa kuna tofautiana kwa kufupisha na kurefusha fakana taratan yaqra'u fi kulli fi kulli rak'a qadra ya ayyuha almuzammil wa hiya 20 aya Mtume sallam mara nyingine alikuwa akisoma katika kila raka kiasi cha ya ayuhal muzammil, nayo ni, ni aya 20 wa taratan qadra 50 mara nyingine akisoma kiasi cha aya 50 wa kana yaqulu man salla fi lailatin bi mi'ati aya lam yuktab min alghafilin pia mtume alikuwa akisema anayeswali usiku kwa aya 100 moja haandikwi katika ghafilin wenye kughafilika وفي حديث آخر بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين anayeswali za usiku uh, swala za usiku kwa aya mia mbili anaandikwa katika qanitin wale wenye kumtii Allah wenye kumtakasia Allah ibada wa qaraa sallallahu alaihi wasallam anaendelea Sheikh Albani rahimahullah وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال وهي سورة البقرة وآل عمران النساء المائدة والأنعام والأعراف والتوبة تمالي سالس كموجة نهوك نمجونجوا سورة سابا نفو هزي سورة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف التوبة يقول الشيخ الباني وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران وكان يقرأها مترسلا متمهلا انتهى كلامه Mtume صلى الله عليه وسلم siku moja صالي sala yake ya usiku nyumbani na akasali nyuma, nyuma yake Hudhaifa ibn al-Yaman alisali nyuma ya Mtume صلى الله عليه وسلم si salatu tarawih kama alivyodai huyu mudiri si salatu tarawih jamaa na masahaba wengi Hudhaifa ibn al-Yaman aliona asali nyuma ya Mtume wa sallam, Mtume akasoma suratul Baqara, kisha Nisa, kisha Ali Imran, na alikuwa akisoma mutarasilan. Akipita katika aya ya rahma anaomba rahma, akipita katika aya ya adhab anajikinga na adhabu, akisoma kwa utulivu sana. sio kwamba hii ni dalili kwamba mtume alikuwa akiswali jamaa salatu tarawih na masahaba hapana sio hivyo mwanielewa vizuri eh kwa Sheikh Albani anasema qiraa cha mtume kilikuwa kitofauti tofauti mara nyingine aya ishirini mara nyingine ah, aya hamsini hakadha lakini huu mudir ametoa dalili sio ametoa sio kwamba mtume ilikuwa akiswalisha maamuma na masahaba anasoma suratul baqara kisha nisa kisha ali imran hapana sarat musharriqatan wasirta mughariba shatana baina musharriqin wa mugharibi mbali kwa mbali dalili hii dalili hii aliyoitoa mbali kwa mbali na salatu tarawih aliyokuwa akisalisha mtume sallallahu alaihi wasallam sarat musharriqatan wasirta mughariba shatana baina musharriqin wa mugharibi الحافظ الناوي أبو زكريا رحمه الله أنا سيما كتك مجموع شرح المهذب وروى البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال دعا عمر بن الخطاب بثلاثة قراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس ثلاثين آية وأمر أوسطهم أن يقرأ خمسا وعشرين وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية الإمام الناوي كتك مجموع المجلد الرابع صفحة تسعة وثلاثين أنا سيما أن يبكي الإمام البيهقي كويسندياك عن أبي عثمان النادي أنا سيما عمر بن الخطاب aliwaita makura watatu wasomaji watatu akawaomba وصومي katika صلاة tarawih amrisha yule aliye na haraka zaidi katika wao kwa kusoma asome awasomee watu aya 30 akamwamrisha yule wa katikati yao awasomee watu aya 25 akamwamrisha yule ambaye ni abtaahum yule mzito wa qiraa an yaqraa 20 aya asome aya 20 sio tunavyosoma hapa katika sala si ndio hivi sisi tutasoma hivi sisi Sheikh Abdullah Sheikh Mursal hawasomi hizi aya 20 30 si wanasoma halafu anasema huyu mudiri anasema yakulu sheikh ah thumma istadalla akatoa dalili huyu mudiri kwa salatu tarawih kwamba iwe ni rakaa 20 huyu mudiri wa ikhlas anatoa dalili kwamba salatu tarawih iwe ni rakaa ishirini dalili yake anasema istadalla anatoa dalili kwa kauli ya Sheikh Muhammad Ali Sabuni rahimahullah anasema huyu alisema katika kitabu chake fulani qudwatuna alharamani qudwatuna alharamani kiongozi wetu sisi ni alharamani alharamu almakki walharamu almadani wale wasali rakaa ishirini na sisi tusali rakaa ishirini ndio viongozi wetu wale misikiti ile miwili mitukufu alharamu lmakki walharamu lmadani anatoa dalili kwa kauli ya Sheikh Muhammad Ali Sabuni rahimahullah amlisikia wapi mlisikia wapi kwamba dalili ni Muhammad Ali Sabuni mlisikia wapi Allah anasemaje katika Qur'an laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نيني أمنا كمتومي الله كيزي كي كي جيزو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أمنا كي جيزو كيزوري كيو كي جيزو جيزو صلى الله عليه وسلم نحديث يا ماما عايشة نسماجي ma kana النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة Mtume صلى الله hakuwa akizidisha katika mwezi wa Ramadhani wala mwezi mwingine hakuwa akizidisha zaidi ya rakaa kumi na moja nane tarawih tatu za witri kiigizo chetu ni mtume si kiigizo chetu ni haramani man qala hadha alkalam anasema tena al-Imam an-Nawawi fi al-Majmu' far'u qala sahib ash-Shamil wal-Bayan wa ghayruhuma قال أصحابنا ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة الإمام النووي pia anamrudi huyu unaona anasema haijuzu kwa wasiokuwa watu wa Madina Sheikh Muhammad Ali Sabuni amefariki mwaka 1442 2021 eh rahimahullah anasema al-Imam an-Nawawi qala sahib ash-shamil wal bayan wa ghayruhuma qala ashabuna laysa li ghayri ahli al-madina an yaf'alu fi at-tarawih fi'la ahli al-madina fayusalluha 36 rak'a haijuzu kwa watu wasiokuwa watu wa Madina kuswali katika sala, kuswali salatu tarawih kama walivyokuwa wakiswali watu wa Madina rakaa 36 wasifanye hivyo wasiokuwa watu wa Madina limadha lianna liahli almadina sharafan bimuhajarati rasulillahi saa sallam wa madfanihi sababu watu wa Madina wana utukufu wa mtume saa sallam kuhamia Madina na kuzikwa pale Madina bikhilafi ghairihim kinyume cha wasiokuwa watu wa Madina kwa hiyo wasiwaige watu wa Madina wasiokuwa watu wa Madina kwa kuswali rakaa 36 sawa eh? haya وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال الشافعي رحمه الله وأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم الإمام الشافعي naye anasema ama isiyokuwa watu wa Madina haifai wao kushindana na watu wa Maka, wasishindane na watu wa Maka wakaswali rakaa hizo nyingi zaidi ya ishirini. Kwa hiyo kauli yake hiyo imerudiwa na Limamu Nawawi, ikarudiwa na Limamu Shafii rahimahullah. Kwa kiigizo chetu ni Mtume saa sallam hakuzidisha rakaa kumi na moja, hadithi ya Mama Aisha fi sahihain. Tumeelewa? kwa hiyo tumemmaliza pia katika katika salatu tarawih eh? katika salatu tarawih tumemmaliza alafu ajue kwamba sisi hatujatakayad na, na, na juzuu moja la mara nyingine tunazidisha hapa maimamu hafidhahumullah mara nyingine juzuu moja na robo mara nyingine juzuu moja na nusu naam hatujatakayad kwa juzuu moja peke yake la labda uambie hao wazusi wenzako ansaru sunna kama wanafanya hivyo